Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 21, 1974 Na-elevate bilang Archdiocese ang nooy Diocese ng Tugigaraw. Ito ay kinabibilangan ng buong lalawigan ng Cagayan. Napapa sa ilalim nito ang Diocese ng Batanes. Bayongbong at Ilagan bilang mga suffragan. Ang Archdiocese ng Tugigaraw ay pinamumunuan ni Archbishop Diosdado Talamayan, katuwang si Auxiliary Bishop Ricardo Bacay. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.